ԱՄՆ կրկին կոչ է արել Լեռնային Ղարաբաղում միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմներ ներդնել։ Հավաք հորթակցություն Արցախի պաշտպանության նախարարությունում։ Քանաքեր Զեյթուն բժշկական կենտրոնի ակնաբուժները Ստեփանակերտում իրականացնում են անվճար վիրահատություններ։ Լույս է տեսել հավերժի ճամփորդ գիրքը։ Մոսկվայի հաղթանակի թանգարանում բացվել է Հովանես Բաղարամյանի կեսանդրին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն Նոյեմբերի 5-ից 11-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է հարաբերական հանգիստ օպերատիվ իրադրություն։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ, հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով 2300 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի կառավարությունը երեք հավանության է արժանացրել 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։ Բելալալյանի ռեպորտաժը։ 2018 թվականի բյուջեն նույնպես կունենա սոցիալական ուղղվածություն։ Պետության ֆինանսական կարողության 25%-ը կուղղվի սոցիալական ծրագրերին։ Գյուղատնտեսությունը կշարունակի մնալ տնտեսության առաջատար ճյուղ գալիք տարի, ոլորտի համար նախատեսվում են լայնածավալ ծրագրեր։ Հատուկ ուշադրություն կհատկացվի պետության համար կենսական ուղղություններին, պաշտպանության ու անվտանգության ոլորտներին։ 2018 թվականի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը կազմվել է ընթացիկ տարվա 9 ամիսների տնտեսական նկարագրի հիման վրա, որոնք թույլ են տալիս 2017-ը ավելի քան 15% տնտեսական աճով եզրափակելու կանխատեսումներ անել։ Բյուջեի նախագիծը կառավարության նիստի ներկայացրել է ֆինանսների նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Ըստ մեր սպասումների, այն կկազմի 6-15% նման բարձր աճի տեմպի կանխատեսման համար մենք հանդիսացել հանքագործական արդյունաբերության ճյուղի ավելացված արժեքի աճը Եվ այսպես 2017 թվականի մակրոտնտեսական ցուցանիշների հիման վրա կազմված 2018 թվականի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը կունենա հետևյալ նկարագիրը։ Եկամուտների գծով 97 միլիարդ 104.8 միլիոն դրամ, ծախսերի գծով 101 միլիարդ 404 միլիոն դրամ եւ դեֆիցիտի գծով 4 միլիարդ 290 9.2 միլիոն դրամ։ 2017 թվականի համեմատությամբ դեֆիցիտը նվազել է 1 միլիարդ 395 միլիոն դրամով։ Գալիք տարվա դեֆիցիտը նույնպես կառավարությունը մտադիր է լրացնել փոխարու միջոցների հաշվին։ Կարևոր է նշել, որ 2017 թվականի համեմատությամբ բյուջեի նախագծում զգալիորեն աճել են սեփական եկամուտները։ Պետական բյուջեի սեփական եկամուտները ծրագրվել է 44 միլիարդ 600 միլիոն դրամի չափով, այսինքն աճը 17 թվականի համար ծրագրված եկամուտների նկատմամբ կկազմի 17.418%։ Հարկային եկամուտները պետական բյուջեի նախագծում նախատեսվել են 43 միլիարդ 600 միլիոն դրամի չափով, կամ ընթացիկ տարվա ծրագրված մուտքերից 6 միլիարդ 600 միլիոն դրամով ավելի, Հայաստանից տրամադրվող միջպետական վարկը 2018 թվականին կկազմի 51 միլիարդ 394 միլիոն դրամ, որն ավելին է ընթացիկ տարվա միջպետական վարկից 656.4 միլիոն դրամով։ Ներկայացնելով ծախսերը Գրիգորի Մարտիրոսյանը նշեց, որ ֆինանսների մի մասը կողվեն իրական հատված երկարատև տնտեսական աճ ապահովելու նպատակով, իսկ տնտեսական մասում առաջատար ճյուղ է մնում գյուղատնտեսությունը։ Այս ոլորտի հատկացումները կավելանան մոտ 500 միլիոն դրամով, ինչը հիմնականում պայմանավոր ձևավորված է նոր հայեցակարգի ներդրմամբ։ Նույնչափ կավելանան նաև գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամին հատկացվող գումարները, որոնք հիմնականում կողվեն տեղական agrarային տնտեսությունների զարգացմանը։ 2018-ին անփոփոխ կմնա Արցախի ներդրումային հիմնադրամին հատկացվող ֆինանսական աջակցությունը։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը ներկայացրեց նաև առողջապահության, կրթության, մշակույթի եւ այլ ոլորտների համար նախատեսված ծախսերը։ Նշենք նաև, որ նախորդ տարիների մեկնարկած սոցիալական ծրագրերի մի մասը շարունակություն են գտել 2000 2018 թվականի բյուջեում մասնավորապես 50 միլիոն դրամով կավելանա բնակչության կողմից վարված էլեկտրաէներգիայի ծախսերի մասնակի սուբսիդավորման չափը։ Իսկ նախորդ տարվա տնտեսական ծրագրերին գալիք տարի կավելանան նորերը, որոնց մի մասը կվերաբերվի տեղական ինքնակառավարման համակարգերի զարգացմանը։ Արցախյան հանրապետության շրջանների կարողությունների զարգացման ծրագիրը, որը արժեքը կազմում է 2 միլիարդ 200 միլիոն դրամ, որը ուղղվելու է Արցախի հանրապետության ավտոճանապարհների պահպանման ու շարագործմանը, յուղերից ճանապարհների սալապատմանը, համայնքների բնակիչների շինանյութերի տրամադրմանը, շրջկենտրոնների ցանմակման, կանաչապատման, ջրամատակարարման, բարեկարգման աշխատանքներին։ Կշարունակվեն բնակարանաշինության ծրագրերը, այս ուղղությամբ նոր ծրագիր կընդունվի վերաբնակեցումը խթանելու նպատակով։ Ծրագրի արժեքը կկազմի 400 միլիոն դրամ։ Արցախի ֆինանսների նախարարը 2018 թվականի բյուջեի նախագիծը գնահատում է երկրի կայուն զարգացումն ապահովող բյուջե։ Այն կազմվել է նախագահ Բակո Սահակյանի ծրագրին համապատասխան։ Գալիք տարվա գլխավոր փաստաթղթին գնահատական է տվել նաև նախագահ Բակո Սահակյանը։ Արցախի տնտեսական զարգացման կարևոր ձեռքբերումներից կարելի է համարել պետական բյուջեի ծավ Ալի հետևողական աճը նշել է նախագահը որը գերազանցում է ներկա տարվա ծրագրացուցանիշը գրեթե 6 միլիարդ դրամով, իսկ 2013 թվականին ավելի քան 1.4 անգամ։ Դրական փոփոխություններ են տեղի ունեցել նաև բյուջեի աղբյուրների ձևավորման կառուցվածքում։ Եթե 2013 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կողմից տրամադրված միջպետական վարկը կազմում էր 58.5%, մեր սեփական եկամուտները 41.5%, ապա 2017 թվականին կանխատեսում ենք համապատասխան 57.2 եւ 42.8%, իսկ 2018 թվականին 53.5 եւ 46.5%։ Մեր առաջկա խնդիրը կմնա համախառը ներքին արդյունքի աճի բարձր տեմպերի ապահովումը, նշել է նախագահը։ Անդրադառնալով տնտեսական զարգացման քաղաքականությանը, Բակո Սահակյանը առանձին ուշադրություն է դարձրել երկրի ամենակարևոր կենսական ուղղություններին՝ պաշտպանությանը եւ անվտանգությանը։ Բնական է, որ մեր պետության համար ամենակենսական ուղղություններն են մնում պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտները։ Այսուհետ էլ շարունակելու ենքան էլ հնարավորը բանակի մարտունակության հետևողական բարձրացման, զինված ուժերը ժամանակակից զինտեխնիկայով համալրման, զինծառայողների, վետերանների եւ հաշմանդամների սոցիալական կարիքների բավարարման ուղղությամբ։ Բյուջեի նախագծում հատուկ ուշադրություն է դարձվում հասարակական կարգի պահպանության, ազգային անվտանգության ապահովման եւ արտակարգ իրավիճակների կանխման մակարդակի շարունակական բարձրացման հարցերին։ 2018 թվականի բյուջեի նախագիծը կապահովի տնտեսության բոլոր ճյուղերի դինամիկ զարգացումը եւ հիմք կհանդիսանա քաղաքացիների կենսամակարդակի բարձրացման համար, ասել է Բակո Սահակյանը Բելլալալայան այսօր։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք աշխատանքային այսով Երևանում է գտնվում Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակությունը խորհրդանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի գլխավորությամբ։ Աշխատանքային այցի շրջանակում նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի հանրապետության խորհրդանում տեղի ունեցել Հայաստանի եւ Արցախի ազգային ժողովների միջխորհրդանական համագործակցության հանձնաժողովի 12-րդ նիստը, որի օրակարգում ընդգրկված էին միջազգային հարթակներում Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության թեմայով քննարկումներին եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ու Արցախում հետ սահմանադրական գործընթացներին վերաբերող հարցեր։ Միջխորհրդանական նիստի մասնակից Արցախի խորհրդանականներին երեկ ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նա ողջունել է պատվիրակությանը Հայաստանում եւ կարեւորել միջխորհրդանական սերչփումները հայկական երկու հանրապետությունների միջև, ընդգծելով, որ ինչ ձևաչափով էլ դրսևորվի փոխգործակցությունը, միջխորհրդանական համագործակցության հանձնաժողովի նիստեր, ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների բարբերաբար անցկացվող համատեղ նիստեր կամ падգամավորական խմբերի շփումներ, դա ամեն դեպքում լավագույն ձևն է միմյանց միջև տեղեկատվություն փոխանակելու եւ ընդհանուր խնդիրների լուծման ուղղությամբ ջանքերը համատեղելու կարևոր հանգրվան էր այս տարվա փետրվարի 20-ին անցկացված հանրակրթության համանդրական բարեփոխումները, որոնք մեկ անգամ եւս հաստատեցին, որ չկա խզվածություն Արցախի գործադիր իշխանության եւ ժողովրդի միջեւ, իսկ սա չափազանց կարեւոր հանգամանք է մարտահրավերներին դիմակայելու ճանապարհին։ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ խորհրդարանականների քննարկումների արդյունքներն անհրաժեշտ է բարբերաբար հասցնել երկու հանրապետությունների քաղաքացիներին։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել նախագահ Սերժ Սարգսյանին հյուրընկալության համար, նշելով, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հետ միջխորհրդարանական համագործակցության նիստերի շրջանակում հանրապետության նախագահի մոտ ավանդաբար հյուրընկալվելը շատ կարևոր է խորհրդարանականների համար, քանի որ նման հանդիպումները լավ հնարավորություն են համագործակցության օրակարգից բացի անդրադառնալու երկուստեք հետաքրություն ներկայացնող արդիական թեմաներին, համահայկական նշանակության խնդիրներին։ Որոշ առանձնահատկություններ կան, որոնք կուզենանք, որ Հայաստանի Հանրապետության մեր գործընկերները եւ համապատասխան հանձնաժողովը մեզ հետ շարունակեին այս ճանապարհը, մեր օրենսդրությունը հիմնական օրենքին համապատասխանեցնելու։ Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետությունների ազգային ժողովների միջև համագործակցության միջխորհրդանական հանձնաժողովի 12-րդ նիստի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը հայտարարել է, որ Արցախյան խնդիրն առնչություն չունի ոչ կատալոնական, ոչ Ղրիմի, ոչ էլ հարավային Օսիայի խնդիրների հետ։ Սա լրիվ այլ խնդիր է։ Հայկական կողմը պետք է կարողանա բոլոր հարթակներում հասկացնել, որ Արցախի հանրապետությունը ԽՍՀՄ-ից անջատվել է նույն այն օրենսդրական նորմերով, ինչ 15 միութենական հանրապետությունները, ասել է Հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովի փոխոսնակը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մենք երբեք չենք խնդրում մեր բարեկամ գործընկեր երկրներին աջակցել Հայաստանին որևէ մեկի ներառյալ Ադրբեջանի դեմ։ Այս մասին իսրայելական i24 News հեռուստալիքին տված հարցազրույցում նշել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հարցին թե միջազգային հանրության դիրքորոշումն այն է, որ այդ տարածները ադրբեջանական են, Հայաստանի արտգործնախարարը բացասական պատասխան է տվել։ Դա միջազգային հանրության դիրքորոշումը չէ։ Միջազգային հանրության դիրքորոշումն արտահայտված է 3 համանախագահ երկրների նախագահների 5 հայտարարություններում եւ այնտեղ շատ հստակորեն ասված է, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշվի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ազատ կամարտահայտման միջոցով, որը միջազգային իրավական պարտադիր ուժ կունենա ներառյալ Ադրբեջանի համար։ Միացյալ Նահանգները կրկին հայտարարում է Յակոմիսկի խմբին իր վճռական աջակցության մասին եւ բարձր է գնահատում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը նպաստելու համար կողմերի հետ միջնորդների համագործակցությունը։ Այս մասին ՀԱԿ մշտական խորհրդի նիստի ժամանակ ասել է ՀԱԿ-ում ամենաառաքելության ժամանակավոր հավատարմատար Հարի Քամյանը։ Նա շնորհակալություն է հայտնել դեսպան Կասպեր Շիկին տեղերում իրավիճակի իր գնահատականի համար։ Մենք աջակցում ենք հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև վստահության ամրապնդման եւ երխոսության լայնման միջոցառումներին, որոնք կօգնեն կայունացնել անվտանգության հետ կապված իրավիճակը եւ բանակցությունների համար ավելի կառուցողական մթնոլորտ ստեղծել, նշել է Դիվանագետը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Արցախի պաշտպանության բանակի շտաբի նիստերի դալիճում պաշտպանության բանակի հրամանատարի ազնագազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալանի ղեկավարությամբ անցկացվել է հավաք խորհրդակցություն նվիրված ընթացիկ տարվա հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում բանակի ազնագազմի հետ տարվող աշխատանքների ոլորտում կատարված եւ առաջիկա միսների նախատեսված աշխատանքների քննարկմանը, որին ներկա էին պաշտպանության բանակի միավորումների եւ զորամասերի բարոյահոգեբանական ապահովման ոլորտի սպաները, ինչպես նաև սերժանտական խորհուրդների նախագահներն ու մարտական հերթապահությունում առավել աչքի ընկած դիրքի ավակները։ Զեկուցելով հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների մասին, սերժանտական խորհուրդների նախագահները ներկայացրել են ոչ միայն արձանագրված հաջողությունները, այլև այն թերացումներն ու բացթողումները, որոնց ուղղությամբ նախատեսում են իրականացնել միասնական ու համակարգված աշխատանք։ Լույս է տեսել երիտասարդ գրող Ինգա Խալանթարյանի զոհված զինծառայողների շտակին նվիրված հավերժի ճամփորդ գիրքը։ Հեղինակը գրքի նախաբան է ընտրել իր հեղինակած բանաստեղծությունները նվիրված հերոսացին մայրերին։ Դրանով ցանկանում եմ ընթերցողի ուշադրությանն արժանացնել այն մեծ սիրո եւ հոգատարության արժեքը, ինչի կարիքն այնքան ունի յուրաքանչյուր ворթեկորույս մայր, նշել է Ինգա Խալանթարյանը, հավելելով, որ բացի զոհված ազատամարտիկների մասին կենսագրական տեղեկություններից Գրքում զետեղված են նաև հայրենասիրական բանաստեղծություններ եւ ակրոստիկոսներ։ Այսօր Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնը կրկին մարտաշատ էր։ Արիտն ասմունքի մրցույթ փառատոնն էր, որն արդեն 11-րդ անգամ կազմակերպվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին նախագահ Հովիկ Աբ รา համյանի հովանու ներքո։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ասմունքի մրցույթ փառատոնի այս տարվա թեման Արցախյան ազատամարտն է եւ գրում է Արցախ ազատամարտ 30 խորագիրը։ Ինչպես միջոցառման բացման խոսքում նշեց փառատոնի հիմնադիր Մարիետա Մակարյանը, թեմայի ընտրությունը Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանինն է։ Դեռևս անցյալ տարի հանդիպելով փառատոնի հայաստանյան հյուրերին, նա առաջարկել էր այս տարվա մրցույթ փառատոնը նվիրել Արցախյան ազատամարտի 30-ամյա հոբելյանին, որ նշվելու է 2018 թվականին։ Ասմունքի մրցույթ փառատոնին սովորաբար ակտիվ մասնակցություն են ունենում նաև հանրապետության բոլոր քաղաքների ու շրջանների դպրոցականները։ Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության նախադպրոցական եւ արտադպրոցական բաժնի վարիչ Աննա Այվազյանի խոսքով մասնակցում են մրցույթին Արցախի բոլոր շրջանները։ Յուրաքանչյուր շրջանից 4 աշակերտ երկու տարիքային խմբով ամեն մեկը պետք է ասմունքի երկու բանաստեղծություն։ Փառատոնի հանձնախումբը ժյուրին ինչպես միշտ այս անգամ էլ բաղկացած էր տեղի ու հայաստանյան մասնագետներից։ Միջոցառման հիմնական բանախոսը Երևանի պետական համալսարանի հայ գրականության ամբիոնի ղեկավարիչ, վնասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սամվել Մուրադյանն էր։ Ողջունելով միջոցառման մասնակիցներին, նա ասաց, որ այս մրցույթ փառատոնն իրականում ունի հաղթողներ ու պարտվողներ։ Բոլորը մայրենի լեզվով հնչող հայ բանաստեղծության զինվոր են։ Խոսքի այս մրցույթը թող բարձրացնի մեր ոգին որովհետև այսօրվա ասմունքողները վաղը շատ ավելի կարևոր դեր կունենան կատարելու մեր հայրենիքի համար անհրաժեշտ, մեր պետականության ամրացման համար անհրաժեշտ ուրիշ ոլորտներում։ Գրավոր խոսքը գրագետ մատուցման կարիք ունի։ Բանավոր խոսքը կարող է այս կամ այն երանգը հաղորդել միևնույն ստեղծագործությանը, թե ինչ լույսի տակ մարդիկ կնկալեն գրական ստեղծագործությունը կախված է միայն կատարողից, նշեց Կրթության, գիտության և սպորտի փոխնախարար Արմեն Սարգսյանն ու հավելեց. Ինչ խոսք, որ այսօր Արցախում ասմունք ունի այն բարձրակետը, ինչ որ պետք է ունենա։ Եվ ես համոզված եմ, որ փառատոնը, որը 11-րդ անգամ արդեն կազմակերպվում է Արցախի Հանրապետությունում, այս բնակավարում անշուշտ իր բարերար ազդեցություն կունենա։ Ի հավելումը նաև նշենք, որ անցյալ 11 փառատոներին Արցախցի 24 պատանի ասմունքողներ մասնակցելով մրցույթի Երևանում տեղի ունեցող եզրափակիչ փուլին զբաղեցրել են մրցանակային տեղեր։ Յուլիա Վանյան Մարտիրոսյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Քանաքեր Զեյթուն բժշկական կենտրոնի ակնաբուժները Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում իրականացնում են հիվանդների անվճար հետազոտություն, խորհրդատվություն եւ անհրաժեշտության դեպքում վիրահատություններ։ Կենտրոնի ակնաբուժական կլինիկայի ղեկավար բժշկական գիծների տեխնացու Տիգրան Դովլաթյանն ասել է, որ իրենց այցը երկօրյա է։ Մեր այսի ընթացքում նախատեսել ենք 10 վիրահատություն։ Հիմնականում իրականացնելու ենք աչքի, կատարախտի եւ գլաուկոմայի վիրահատություններ։ Ուրախալի է, որ Արցախում նշված հիվանդությունների նվազման միտում է զգացվում, ասել է Տիգրան Դովլաթյանը, հավելելով, որ այցը նաև փորձի փոխանակման, աչքի վիրահատության նոր մեթոդներին ծանոթացնելու նպատակ ունի։ Մոսկվայի մեծ հայրենական պատերազմի կենտրոնական թանգարանում տեղի ունեցել խորհրդային միության մարշալ Հովանես Բաղրամյանի կիսանդրու բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Կիսանդրին Հայաստանի Հանրապետության նվերն է Ռուսաստանի Դաշնությանը խորհրդային միության կրկնակի հերոսի 120 ամյակի կապակցությամբ։ Թանգարանի парքի սրահում կայացել է նաև հաղթանակի ճանապարհ լուսաձայնային ինստալյացիայի ցուցադրությունը նվիրված հայրենական մեծ պատերազմի հիմնական իրադարձություններին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3-ից 7, ցերեկը 10-ից 14 աստիճան տաքություն։